ngira icyo ushikirije ngira icyo ushikirije Ndabaye mwiriwe mwege mwese mwahisemo gutera manana radio isanganiro ndabanikaze mu kiganiro giri cyushikirije cambere cyo akuno kwezi kwa kane akaba ari tariki imwe rero y'ukwezi kwa kane nyene mu mwaka wa 2022 mukongera mwabikurikiye uno munsi rero niho inama shinga mateka yatanguje kuri wa gatanu isasa eh, risanzwe ryandamukiza muri muri ryo saswa abashinga mateka ngo akazokwiga integuro z'amategeko zirenga 10 zarungitswe na leta muri eh, muri izo akaba harimo ijanye no guhanahana abakozi bo mu nzu n'igihugu ca Arabi Saudite ndibaza mwashuye kuvyumva ikindi kari nuko ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo iyinjira ry'Uburundi mu muryango wa Afrika buseruko burasabwa kudoma ko urutoke kubituma Uburundi buta, eh, butakaza inyungu ziva muri uwo muryango akuna kamurero batewe kuri no gatano n'umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye hari mu nama yo kurabira hamwe aho Burundi bugeze mu bijanye eh, no, kuba muri uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko aha Yindi nkuru nuko mwatsumvise umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarakoze urugendo mu hariya mu gihugu cy'Ubutaliyano aho yabonanye rero n'umungere wa Ecclesia Katolika hariya i Vatican akaba rero uwo mungere wa Ecclesia Katolika yabwiye umukuru w'igihugu ko ashobora kuzogendera u Burundi mu mwaka uza 2023 aha ariko papa akaba kandi yarasabye uburundi ngo ko bwo nyarutsa ngo amatohoza ngo kuwahoze aserukira papa nga mu burundi yagandaguwe mu bihe intambara nako mu bihe by'intambara uburundi bwari bumazemo iminsi umushikiranganje nawo mu byajeje harimo umutekano iterambere rusangi n'intwaro yo hagati mwaravyumvise yuko ku munsi uh, wahijya ejo hari ku gatatu yamenyesheje yuko ibitigiri by'amasanganya byagabanutse cyane gose Eh, aho abantu bashika kuri mirongo icyenda n'akamasanganya ashika kuri mirongo icyenda ata muntu n'umwe yashoboye guhitana hakomereka abantu cumi na bane ariyo yashoboye kuba eh, mu gisagara cya bujumbura kuva ijya ngingo ishyizwe mu ngiro aha iyo ngingo nyine abadandaza ugwagwa hariya mu isoko mu nyeshenza ni muri komine mugina mu ntara ya kibitoke bamenyesheje yuko ngo abahora baza kubarangura ugwagwa bava mu gisagara cya bujumbura ngo batakigenda ngo kubera yuko ngo abanwa ugo gwagwa beshi bari abatagisivero hamwe n'abamotari nk'uko byashyikirijwe n'urongoye koperative y'amashyirahamwe arangura inzoga zihingurwa mu bitoke hano mu gisagara cya bujumbura aha ikindi kiriko kiravugwa nuko hibonekeza ubukene bw'ibitoro byo mu bwoko bwa essence. Eh, mu mu masitasiyo atandukanye bagenzi bacu bashoboye gushako nuko rero eh, nko kuri Delta Star ya venimoso naho no kuri sitasiyo oyiri yo Munyakabiga muri zo komine hose nta gitoro cyariko kiraharangwa aho rero mm, bagenzi bacu bashoboye kuhaca ni mu umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye abona ko kutaduza ibiciro by'ibintu eh, Zangene vyankenerwa nk'ibitoro biri mu vyotera intege abarundi mu bikorwa vy'iterambere mu masengesho y'umugambwe uliku uteke zisemu cndd dedo e, eh, ku munsi wa kane nuko rero mukuru w'igihugu uh, yamenyesheje yuko ngo iduga ry'ibiciro vy'ibitoro eh, n'ibindi biri no numu bindi bihugu mu muryango wa Afrika w'useruko biduga ngo nibijumbu birashikirwa aha ni amakuru yo menshi cyane ariko kandi eh, mwavyumvise uko ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu inimero zitatu igice cyaryo cya gitaza ni vyahagaze nk'uko abeshi eh, eh, mu bakoresha iryo barabara babivuga buramatari w'intara ya rumonge kosorateri n'itunga niwe abishikiriza akamenyesha ko ubu hariko hararugwa imizibukiro kubazokorwa ko n'iyagurwa ry'iryo barabara bisabwa n'abatsindiye isoko Eh, ko bibanza kuva mu nzira ni mu gihe haciye amezi atatu atamashini iboneka ku mirimo ni rimwe ubusa na 183 amajana 9 na na gatatu, kubakoresha fix ni na kabiri, na 24 66 ubusa kabiri ikiganiro rero gira icushikirije cuno munsi kigiye kuremeshwa na jewe Jean Marie na kumana, mu buhinga bw'ibyuma nkaba ngiye gufashwa na enjeniyeri Albert Nduwayo ari nawe agiye kufasha kwakira amatelefone yanyu reka twese tuvuge tuti ni musangwe ikaze biboneka ko munywanyi wacu telefone katamukundiye kumbure uragaruka uragaruka kabisa munywanyi wacyahari aro umugenzi mwubakanye egome eh. ku muco rero nashaka kugira ngo mwume muvuga ngo hariho ahantu ikigo cyakira abantu b'abashinga ntahe eh. ngashaka n'ukuri mu nkumucyo w'ahantu ushobora kugenda kwitwara kuko naragiriwe ibintu bitari muri porogaramu kandi bitameze neza kuko n'ababanyi n'abanyubakumbi bose byarabababaje none wituye ubutungane bwana rayimo yego murakoze eh, ntiwagiye mu butungane kuko hariyo itegeko rigenga nabushitsemo kuri buri gade mm. harabaye impanuro haraza n'abakenyezi bagenzi bakorana mu mashyirahamwe kubera yari yabaririye amahera yabo amahera nari ndafatanya n'umuryango wanjye w'abana turamurihira mugabo ibyo yabandanije akora ntabwo byanezereye mhm. ariko muri muri muri komine hari igisata kijejwe ngo n'imiryango eta civile baraba eh, amategeko eh. yabubakanye ingene avuga kumbure uzubiture atakivuye muzoze eh. uzoce witura amashyirahamwe hamwe urabikora ico bogufasha murakoze cyane sawa gira ijoro ryiza ngamugatumba tubere isirere undi munywanyi yamaze gushika ku murongo ndagwaye mwiriwe menyeshe ko ikiganiro nigira ah, icushikirije mubandanye mutwakura kugira ngo mugire namwe ico muterereye ku makuru twabashikirije muri nondwi nakire undi munywanyi amaze gushika ku murongo aro Yewe Mahoro Mahoro mahoro ni impore Ego Muri bande mutwakuye Aro Ivante abakumtumba wagweza muri province ni commune ya Gito ushatse kuvuga nkaya herega amaradiyo none uzi ko imbere yo bayemerera hariho amategeko babanza kwiyemeza bazogendera yego hmm. niko ndaraba nk'ubu minsi yahera hariho amaradiyo wasanga atanga inkuru zidahumuriza ugasanga n'abanyagihugu twacitse iputu turi ko amakuru hmm. ariko mugabo kubera urumva ko bitaba bihesha icyubahiro hariho amaradiyo usanga kwera nk'ababijejwe bazoze bararaba n'aho boyugurwa baze bararaba ko bakurikiza n’amategeko Eh, urwego sense nicyo rubereyeho rujeje gucungera no gukurikirana ibinyamakuru kandi n'urwego rwa yego kubera ibyo hariho amaradiyo naho ranumviriza akaza bumva n'ubwo babura byose hmm. yego ku bijyanye naho ari inkuru bavuze y'abasuma nimba ari ngozi hmm. ukuri yewe eh, nibaraba ahubwo abenegihugu bicungere kuko barabe ingene bugihinyanyura barabe bicunge kubera ko babishyizemo guhangara bazobiba nyene hmm. urakoze cyane bigira imana joseph Ego mugiri bihe byiza ku isangani. namwe mugiri bihe byiza nka nyabikenda twana mahoro twakuriye ndi bujumbura Eh ibujumbura ko ari hanini Fredina. Mm, ndi mu kibitoki. Sawa sawa kaze rero ugira icyo ushikirije. nashaka kugira mvuge ku makoro. Mm. Ni ribarabara ryo rija mu rumonge. Mhm. Ana ah, baravuze ko baritanguye mugabo birahagarara iyo mvo yari yarihagara ntibari bayimenye. Mhm. Ariko ni ko bamaze kuvuga yuko mu minsi bashobora kuritangura kugira ngo bikogwe. Mhm. Wumvishye ko buri yavuze yuko bariko barigiha ijanye n'imizibukiro. nabyumvise mm. hanyuma ikindi nacyo ari nacyo kiri n'imbere ntibayakore baheze barabe n'ibarabara rya mutakura bapfuye bashyiramo imashini mm. iharure kugira ribe ibarabara rijya ikariyeri abantu barengane kuko ari myinshi mu ibarabara mm. ariko sinzi ko mvirishije Fred na yuko amakoperative yagiraniye amasezerano na ARB Mm, ntabyo numvise yuko bazosanura birometero bishika igihumbi mu gihugu cyose ku mbere rya mutakura usanga rizoja mu mu bazosanurwa n'amakoperative basha bikozwe uko bizoba ari byiza kubera amarabaza bari menshi akozwe mm. yego urakoze Naya. Mhm. Kumure unda bibutse ibiganiro ni bibiri bitandukanye. Hari ikiganiro cyo kwa mbere citwa Aiwanyu havugwa maki. muradutelefona mutubwira amakuru abangaba mu kibano ikiganiro cy'uno munsi kwa wa gatanu bacita gira icyo ushikirije uratelefona ukagira nawe ugafata ijambo ku nkuru tuba twacishije nk'ahanye ukagira icyo ubishikirije ko nk'uko mugenzi wacu Ferdinand Yamukibitoke ajeje kuvuga ngo ibi vy'amabarabara ngo imodoka zari zarahagaze nitwaye tuzi impamvu zitariko zirakora ngo ariko buramatari tumubishije ko yagize eh, ibintu nkibi Aha, ni makuru menshi rero yacenga hanye mutwakure kugira ngo mu gice mushikirije mu buhinga bw'ivyuma banyiretse ko ndi munywanya azamaze gushika ku murongo aro. Yagize mwiriwe. Mwiriwe neza na mahoro. E, na mahoro ni butoyi toma. Eh ni sawa toma nganya bitsinda. Eh nganya bitsinda na mahoro prema nta ntitwidoga kireka gusa mugabo ko ari ahantu hakunda kuma ningoga nkuba imvura imaze imisi nta nitubibona neza. Yo imvura ntiyaguye toma uno munsi. oya nta yahashitse kwera igiriwe ryaka ebana ah, mu gisagara yaguye kabisa umwanya utari muto ashoye no hoho kweri mm. hanyuma rero mu bisanzwe muri rusange sinafashe neza amakuru yagiye avugwa na cyane cyane n'ubu nagomba na cyane cyane kubabwira yuko imirongo yose yo kuri sanganiro perema nta n'umwe turimo turumviriza mm, ubu ni muri kumwe twumva hiyo ashaka ukuri tubazo two tubura mugabo bagira tubabwire ibintu byagiye biraca hirya no hino nk'uko musanzwe muvuga ibintu bijanye n'umutekano mm. twebwe rero nagira ndakubwire ibintu biherutse kuba bishyitse ino muri komine ya kayogoro ngaha ariko fiso nabuciriyemwo icyumviro cy'uwanje mm ndagomashimire urugendo yagize mu gihugu cy'ubutariyano egome kubera rujya kiya cyizero cy'uko umukuru wa ekereziya ya chama yuko n'abazaza kumugendera cyaraturyoheye cyane mm-hmm. mm-hmm. yewe yewe hmm, Mwanyi wacu kumbure yari yasamaye Yatwakuye ntiyamenya ko yamaze kuja on air aro ntabwo izo ngaruka ntabwo bari bazidashyikanije nabwo nubwo baba bazi ariko urumva ko amasanganya yagabanutse yego naho yogabanuka urumva hariho ubundi buzima businzikara nk'akantu nk'ubu bufashe ingingo ivuga ngo abantu bose nta muntu ari kuri ifoto umugenzi yambaye ibirato iyo ngingo ariko nawe urayifata akayozombe iyo ngingo ko ngo abantu batazogenda bambaye ibirato bazofatwa nta urayifata ni nk'uko nayo nibyo bishobora kuzofatwa ariko oh, nayo ni atawe ah, urayifata urumva ibyo baca babyita ibihuha kanini n'umushikiranganje yarabeshuje ngo amakuru menshi ariko acaho aravugwa kuri irya ngingo y'ibihuha ngo ko ingingo mu kuyifata umuntu atayimenyesha aha kayozo merewe yamaze kuva ku murongo tubirinde twumve urumva amatohoza arumva abazotubarira nyene na papa nyene azamushikire nyene wa papa nyene azavyumvire natwe twese tuvyumvira mm. yego hama kijanye n'iryo barabara ryo mu rumonge bariko barakora nyene rumva haciye iminsi igereranye batariko barabikora mm. bariko rabasaba yego niba batunganiza bene gihugu nabonye numva batunganize nyene ngo yabivuze mu urumva byonyaruka byofasha eh amajanye nujya muntu barya abantu batatu numvise bagirizwa nyene ibintu mwabo bitarajya mu buryo sijya muntu yahote wenyine ambaye bakora ambaye bamufashe ku ngufu utwakuriye ubwa ga frank twebwe twari Oui? Oui. Ah, no munywanyi wacu nituriko turumvikana kumburengira ngo araza gusubira twakuragaza ahantu hameze neza nko mu minota nk'ibiri guko ndiko ndakira abanyuma nyuma. Aro? Allo? Eh, hey, ndagwaye mwiriwe. Allo? Alo alo ndakumva ni sawa? Eh, ndi domisi. Eh, hey, twakuri he domisiano. yewe nashaka kuvuga ku bijyanye n'ibarabara bavuga yuko basizemo amadoda imodokari zigenda zitarengana neza muri komine giharo eh. ahanini kweri twashaka gusaba nk'ibarabara yo muri komine giharo kweri irateranye isoni rwose imodokari nubwo bavuze ngo amadodani basize imwuziye barabara kweli rizumutse gushika nko ku rubaho kubandanya kinyinya ntirirengana kweli hari ibinogo imodokari irangahano nyakubahwa perezida yari yahamwizaniye ukuntu azohava harangurirwa ibintu byinshi rwose cyane mm, kumbure niyaza urutonde rw'urugendo rwiwe ruzopangwa hanyuma rumenyeshwe ibyo azogendera ntibiramenyekana ikindi cya kabiri nagomba ndababaze none ko mbona igitoro cyaduze n'iyi mu ndwi zibiri ziheze egome none ko batungeye amafaranga amajana atatu ubuho igitumye gikena n'igiti mhm. sinzi ko amakuru no munsi umukuru w'igihugu yagize icyo abivuga ko eh yashikirije yuko mu eh, Burundi igituma igihugu cy'u Burundi kirimo bihugu ahubwo ngo gitoro kitaye ko kiraduga ugereranije n'ibindi bihugu yavuze nko mu bihugu bya Buraya ngo kuva intambara yo mu gihugu ca Ukraine itanguye ngo ibiciro byaraduze cyane by'igitoro ku makuru avuga urumva abo b'inzoga n'ibihangane mhm. eh, ndakumva erike kuko urumva kaze ntikazi rumwe na twebwe turi mu yabira hino nta mabarabara mu marambya dufise boba baradushikirije mm. yuburi twagomba rero naho twebwe tube twosaba no mwini muri mhm, urakoze cyane sawa sawa ni nayo iri kiriya kino kiganiro mwakoze mwege mwese mwatwakuye yakoze gerard yatwakuye ari gihanga bizimana yatwakuye ari mugege hamwe na rayima yatwakuye ari mu gatumba kindi valante hamwe na joseph yatwakuye ari muri zone masango bigirimana joseph yatwakuye nyabikere fredina yatwakuye ari mu cibitoke ndikumana merance yatwakuye ari mu kigamba Eric aturangirije ikiganiro atwa kuye ari hari ya mukayanza eh, hari ya imurutan mwakoze mwegi mwese mwari mu giteza biri kino kiganiro cuno munsi giricushikirije yakoze na engineer Albend wayo ari karafasha mu buhinga bw'ivyuma kwakira ama telefone yanyu Jean Marie Vianenge ndakumana mwari kumwe kuri mikro ndabasezerere ndabifuriza kugira ijoro giza mukanyisase mucamukurikira amakuru nkuru mu rurimi rw'ikirundi gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije ibyo ego gira icyo ushikirije